Հակառակորդը շարունակում է խախտել կրակի դադարեցման մասին բանավոր պայմանավորվածությունը։ Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում։ Մարտակերտի արևելան ուղությամբ ԵԱՀԿ-ն պլանային դիտարկում է անցկացնելու։ Արցախի նախագահ հանդիպել է ազատամարտիկների միության անդամներից կազմված գումարտակներից մեկի անձնակազմի հետ։ Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի ոլորտների 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարողականը ներկայացվել է ԼՂՀ ազգային ժողովին։ Օրինակցերի մի ամբողջ փաթեթ կառավարության նիստում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի ներկայացմամբ։ Այսօր հանգարաների միջազգային օրն է։ Շուշիում հանդիսավորությամբ դիմավորել են Արցախցի մարզիկներին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր Բերձորի ազատագրման օրն է։ Քաշաթաղի շրջկենտրոնում կայացած տոնական միջոցառումների մասին հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը սպասման 24-ամյակի արդիվ երկրորդ Արցախյան գոյամարտի մարտիրոսների նվիրված ուսամալիրում կայացած օնական միջատարում։ Այստեղ էին շրջակազմի եւ երկրորդ քաղաքում գործող տարբեր կազմակերպությունների, ուժային կառույցների ղեկավարներ, աշխատակիցներ, դպրոցների աշակերտներ, ուսուցիչներ, նաեւ արևան բնակավայրերից բնակիչներ դեր։ Ներկաներին ողջունեցին Բերձորի Վահան Զապիկյանի անվան թիվ 2 միջնակարգի ցաները նշելով, որ իրենք են այս երկրի տերը, հպարտությամբ ասացին, որ այս պահին շատ քաշաթափիներ, այդ թվում բերդորցիներ, իրենց հայրերը կտնվում են առաջնակցում եւ մեր անձորն են պաշտպանում։ Իր շնորհավորական խոսքում շրջակազմի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Աղջյանը կարևորեց Բերդոր Լաչինի ազատագրումը նշելով, որ դրանով իրականացավ 1988 թվականին տեղի ունեցած ցույցերի ու միտինգների ընչեցած կարգախոսը՝ միացումը։ Երծորի քաղաքապետ Արտյոմ Սարբերյանն ասաց. «Մայիսը հայոց տարեգրության մեջ եղել է հաղթանակների ամիս։ Արցախում ան երաթոն է, իսկ Երծորում քառատոն։ Այսօր Երծորը 24 տարեկան է, ինչի համար պարտական ենք այն հայրենիներին, ովքեր իրենց կյանքը չխնայեցին մեր բարօրության համար։ Նրանց անունները Հազբիտյան կմնան մեր ծերունների սրտերում» ասաց Արտյոմ Սարիբեկյանը շնորհակալություն հայտնելով նաև Բեսոսի կամավորականներին ովքեր այս օրերին սահմանում են։ Բերձորի երկրագիտական թանգարանում քաղաքի ազատագրման եւ թանգարաների օրերի արխիվ կայացավ արտասան շարժմանը եւ քաչատաղի վերաբնակեցման ընթացքի նվիրված ցուցանկարների ցուցահանդես։ Թանգարանի տնօրեն Վարդիկ Ղուլյանը ներկայացրեց թանգարանի եւ քաղաքի համառոտ պատմությունը, տեղեկացնելով, որ լուսանկարները հեղինակն են Շահին Մկրտչյանը եւ Զոհրա Բրխոյանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մայիսի 17-ի լույս 18-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում իրադրությունը համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Հակառակորդի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտվել է հիմնականում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Միայն հյուսիսարևելյան Մարտակերտի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց ականանետ եւ ձեռքի հակատանկային նռնականետ։ mm Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Մայիսի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Մարտակերտի արևելան ուղությամբ։ ԼՂ իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 17-ին այցելել է Պաշտպանության բանակի զորավարժարաններից մեկը, հանդիպել Արցախի ազատամարտիկների միության անդամներից կազմված գումարտակներից մեկի անձնակազմի հետ, ցանոթացել նրանց առօրյային եւ ծառայության ընթացքին։ Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդագրության համաձայն երկրի ղեկավարը ողջունել է այս նախաձեռնությունը, կարևորելով ազատամարտիկների մասնակցությունը հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Նախագահային ուղեկցում էին Պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահ Սամվել Կարապետյանը, ԼՂ ազգային ժողովի Պաշտպանության, անվտանգության եւ օրինապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ժաննա Գալստյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ՀՅԴ Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը, քննարկվել են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, տարածաշրջանային զարգացումներին եւ ներհայկական գործընթացներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին լղը օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ պետական կենսաթոշակների մասին լղը օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մայիսի 17-ին տեղի ունեցել ԼՂՀ ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը, որը վարում էին գլխադասային հանձնաժողովների նախագահներ Արմեն Սարգսյանը եւ Ռուսլան Իսրայելյանը։ Ազգային ժողովի մամլոյցարայության փոխանցմամբ Պետական բյուջեի 2015 թվականին կատարողականի մասին հաշվետվությունները ներկայացրել մշակույթի եւ երիտասարդության, ինչպես նաեւ կրթության, գիտության եւ սպորտի բնագավառների պատասխանատունները։ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Ղաբալյանի ներկայացրած հաշվետվության համաձայն ԼՂՀ պետական բյուջեյով մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության հատկացումների հաստատված պլանը կազմել է 1 միլիարդ 258 միլիոն 117 հազար դրամ, կատարողականը 1 միլիարդ 213 միլիոն 882 հազար դրամ կամ նախատեսվածի 96.5%-ը։ ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանի ներկայացմամբ 2015 թվականին պետական բյուջեից բնակավարին հատկացված գումարը կազմել է 13 միլիարդ 994 միլիոն դրամ, կատարողականը 13 միլիարդ 424 միլիոն դրամ, կամ նախատեսվածի 95.9%-ը։ Խորհրդարանականները կառավարության ներկայացուցիչներին են առաջադրել ոլորտային հաշվետվություններին վերաբերող հարցեր եւ հանդես եկել բնակավարների որոշ ճյուղերի զարգացմանն ուղված առաջարկություններով։ ԼՂՀ կառավարության երեք կայացած նիստում օրինագծերի մի ամբողջ փաթեթ է ներկայացրել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ Կենսաթոշակները վերահաշվարկելու կարգը սահմանող դրույթներում կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանումը կարող է փոփոխություններ կատարել առանց կենսաթոշակառուի գրավոր դիմումի Սամվել Ավանեսյանի ներկայացրած օրինագծերից մեկն այդ մասին էր։ Փոփոխություններ են նախատեսվում նաև արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի հաշվարկման կարգում հստակեցվում են նաև առանձնապես ծանր ու առանձնապես վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների ու պաշտոնների ցուցակները եւ կենսաթոշակների հաշվարկման գործոնները։ Օրինագծով սահմանվում են նաև տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքից շուտ նշանակված կենսաթոշակը, ինչպես նաև չաշխատելու պայմանով նշանակված կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակի դադարեցման հիմքերը։ Եթե ըստ պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանի անձն ընդունվել է աշխատանքի կամ հաշվառվել է որպես անհատ ձեռնարկատեր։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի ներկայացրած մեկ այլ օրինագիծ զոհված զինծառայողների եւ սոցիալական այլ խմբերի համար հիպոթեկային վարկերից օգտվելու արտոնությունների վերաբերյալ էր ծրագրի գումարի 20%-ի չափով փոխառություն տրամադրելու փոխարեն առաջարկվում է տրամադրել նույն վարկի 20%-ի չափով անհատույց կանխավճար։ Փոփոխություններ են նախատեսվում նաև ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքում, որոնցով առաջարկվում է Ղիության եւ ծննդաբերության նպաստը վերանվանել մայրության նպաստի, ավելացնել վարձու աշխատողի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի գործատուի միջոցներից վճարվող ժամանակահատվածը։ Ուրեմն գործող 3 օր է, առաջարկումն է 5 օր։ Սահմանել վարձու աշխատողի մայրության նպաստի հաշվարկման համար հիմք ընդունվող միջին ամսական աշխատավարձի առավելագույն շեմ, նվազագույն ամսական աշխատավարձի 15-ապատիկի չափով։ Վարձու աշխատողի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի հաշվարկման համար հիմք ընդունել միջին ամսական աշխատավարձի 80%-ը, որը չի կարող գերազանցել նվազագույն ամսական աշխատավարձի 10%-ը։ Անած ձեռնարկատիրոջ ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի հաշվարկման համար հիմք ընդունել միջին ամսական եկամտի 80%-ը, որը չի կարող գերազանցել նվազագույն ամսական աշխատավարձի հնգապատիկը։ Համատեղությամբ աշխատելու դեպքում մայրության նպաստը հաշվարկել եւ վճարել հիմնական գործատուի կողմից միջին ամսական աշխատավարձում հաշվի առնելով նաեւ մյուս գործատուների վճարած աշխատավարձը։ Ինչ հնարավորություն կտա միջին ամսական աշխատավարձի համար սահմանված նվազագույն եւ առավելագույն շեմերը կիրառել անձի կոնսոլիդացված եկամտի նկատմամբ։ Զինծառայողներին եւ նրանց ընտանիքներին տրվող ապարքիվավճարների չափերի, ապարքիվավճար նշանակելու եւ վճարելու կարգի մասին կառավարության որոշման մեջ Սամվել Ավանեսյանը նույնպես առաջարկում է փոփոխություններ, որոնց մի մասը վերաբերում է ապարքիվավճար նշանակելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին, ապարքիվավճարի վերահաշվարկին ու չափերին, մասնավորապես Հայրենական մեծ պատերազմում կամ այլ պետություններում արտական գործողությունների մասնակցելու հետևանքով կամ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված ինծառայողների ընտանիքների անդամներին 31000 դրամ, գործող 17000 դրամի փոխարեն զինվորական կենսաթոշակ ստացող հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին ու ԽՍՀՄ զինված ուժերի կազմում այլ պետություններում մարտական գործողությունների մասնակիցներին 12000 դրամ գործող 8000 դրամի փոխարեն։ Եվ երրորդը աշխատանքային կամ սոցիալական կենսաթոշակ ստացող հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներին ու ԽՍՀՄ զինված ուժերի կազմում այլ պետություններում մարտական գործողությունների մասնակիցներին 12000 դրամ գործող 5000 դրամի փոխարեն։ Բելլալալայան այսօր ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ոգեշնչված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների Վիեննայի հանդիպմամբ։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը։ Մենք չափազանց ոգեշնչված ենք հանդիպումների արդյունքներով։ Երկու նախագահն էլ պարտավորվել են պահպանել հրադադարի համաձայնագիրը, ակտիվացնել վստահության ամրապնման կարևոր միջոցները եկող ամսում, ինչը կարող է հանգեցնել համապարփակ կարգավորման, ասել է Ուորլիկը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք Վիեննայում կայացել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրապետությունների նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների արտաքին գործերի նախարարների նախաձեռնությամբ եւ ԱՄՆ պետքարտուղարի Ռուսաստանի արտգործնախարարի Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղարի մասնակցությամբ Հանդիպմանը մասնակցել են երկու երկրների արտգործնախարարները, Մինսկի խմբի համանախագահներն ու ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։ Քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ապրիլի սկզբին զինադատարի կոպիտ խախտման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը եւ դրանից դուրս գալու ուղիները։ Ըստ ԼՂՀ ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանի, մեծ դերությունները պատրաստական են միջնորդել եւ հարցը լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Մեծ դերությունները ամենադեպս ես տվյալ պարագայում նկատի ունեմ առավել շատ Միացյալ Նահանգների Ռուսաստան, չեմ կարծում, որ կցանկանային որպես տարածաշրջանում լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ սկսի, որտեղ նման ռազմական գործողությունները անկանխատեսելի կարող լինեն ոչ միայն մեր երկրների համար, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ադրբեջանի, այլ ընդհանրապես այդ մեծ դերությունների համար նույնպես, որովհետև սա կարող է մի բոց դառնալ որը ավելի շիկացնել առանց այն էլ այն լարված միջավայրը, որ գոյություն ունի տարածաշրջանում։ Վիեննայի հանդիպմանը նշվեց, որ Մինսկի խումբը կշարունակի մնալ Ղարաբաղի-ադրբեջանական հակամարտության գործընթացը կազմակերպելու մանդատ ունեցող միակ միջազգային կառույցը։ Վահրամ Բալայանի խոսքով համանախագահները չպետք է մատների արանքով նայեն շփման գծում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Այն անտարբերությունը, որ գոյություն էր այս տարիների ընթացքում, ոչ միայն անընդունելի է, անհանդուրժելի է, որովհետև միջնորդական առաքելությունը պետք է ռեալ լինի։ Ինչպես ասում են, երկու մատերի արանքով չնային։ 94-95 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցիչները ստորագրել են զինադատարի փաստաթղթի տակ, Այսինքն դա դե յուրե նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը բանակցող կողմ պետք է լինի։ Սա է, որ վերահաստատվեց այս բանակցությունների ժամանակ։ Հանդիպման մասնակիցները հաստատեցին, որ հրադադարի ռեժիմը պետք է պահպանվի 1994-95 թվականներին ստորագրված փաստաթղթերի հիման վրա։ Վիեննայում կոտրվեց Բաքվի դիմադրությունը, բացի դրանից համաձայնությունը ձեռք բերվել մշտադիտարկման եւ միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրման ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ թիմի կարողությունների ավելացման, հակամարտության ղեկավարման բանակցային գործընթացի հնարավոր վերսկսման ուղղությամբ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանում տեղի է ունեցել Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքների պատմաճարտարապետական հուշարձանները թեմայով ցուցահանդես՝ նվիրված թանգարանների միջազգային օրվան Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արցախի պատմաերկրագիտականը պատմամշակութային այն օջախներից է, որտեղ գրեթե սպառիչ ներկայացվում է Արցախի պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը։ Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքների պատմաճարտարապետական հուշարձանները թեմայով ցուցահանդեսը դիտելու էին եկել նաև արտասահմանցի մեր մի խումբ հայրենակիցներ։ Դիմելով նրանց թանգարանի տնորեն Մելանիա Բալայանը ի մասնավորումի նշեց թանգարանները դեռևս չեն համապատասխանում կարելի ասել միջազգային չափորոշիչներին որպես թանգարան իրենց երկարին, բայց հույս ունենք իհարկե, որ շատ մոտ ժամանակներում մենք կարողանանք նաև հաղթահարել այդ դժվարությունը եւ ունենալ իրավամ մեր պատմության, մեր հարուստ կենսագրությանը համարժեք իհարկե նաև թանգարանային պայմաններ, որպեսզի կարողանանք ի վերջո մեր պատմությունը եւ մշակույթը հավուր պատշաճին ներկայացնել բոլոր բոլոր հետաքրքրվողներին։ Արցախում թանգարանների միջազգային օրը սկսվել է նշվել վերջին տարիներին, ընդ որում ամեն տարի յուրովի։ Սակայն այս տարի կապված ապրիլյան իրադարձությունների հետ փոքրինչ այլ տեսք կունենա։ Թանգարանը, քանի որ մեր պատմության կենսագիրն է, մեր պատմությունը վավերագրող նաև հաստատությունն է, չէր կարող անմասն մնալ այս իրադարձությունից եւ մեր, այսպես ասեմ, մեր առաջին առաջնահերթ, այսպես խնդիրը դարձավ նաև մեր այս վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ մեր ձայնը բարձրացնել, օգտվելով այդ առիթից։ Թանգարան այցելողների թիվը օր-օրի ավելանում է։ Կապված վերջին իրադարձությունների հետ ավելի ու ավելի են շատացել այցելունները։ Նրանց անչափ հետաքրքիր է մեր պատմությունը, քանզի աշխարհում շատ քիչ ազգեր կան, ովքեր այսքան փորձություններից հետո շարունակում են ապրել քաղաքակիրթ կյանքով։ Բնականաբար հենց մեր կենսագրությունը, մեր պատմությունը այնքան հետաքրքիր է, այնքան տպավորիչ է, որ բոլոր բոլոր այստեղ ժամանողները հենց դրա մասին են խոսում, դրա մասին են վկայում։ Անկամ ապրիլյան այդ ցաներ օրերին ես ուզում եմ ասել, որ մենք ունեցել ենք այցելումներ եւ օտարազգի այցելումներ եւ այսօր էլ շարունակվում են այդ այցելությունները։ Այնպես որ իհարկե մեր զինվորների հերոսության շնորհիվ մենք պարտավոր ենք նաեւ իրենց կատարած այդ սխրագործությունները ներկայացնել աշխարհի հանրությանը Առաջին անգամ Լիբանանից Արցախ է եկել Կարպիսյանների ընտանիքը։ Երորյա այցի շրջանակներում նրանք եղել են Գանձասարում, Ամարասում, տպավորված են Արցախ աշխարհով։ Ես շատ ուրախ եմ իրավես, որ եկա, որովհետև ասպատմություններ Հայաստանի մասին ես 50 տարի առաջ դպրոցի մեջ արած։ Մեր թուրը Հայաստան եւ Արցախ էր, երեք եկանք հոս, երեք օր բիդի մնանք, 5 շաբթի հետ վերադառնում ենք։ Դուր եկավ Արցախը, սիրեցի։ Շատ սիրեցի։ Թանգարանի միջազգային օրվա արդիվ հանրապետության տարբեր շրջաններում նախատեսվում են մի շարք միջոցառումներ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք Արցախ են վերադարձել Ուկրաինայի Լվով քաղաքում կայացած Քունգֆուի Եվրոպական առաջնության արցախցի մասնակիցները Շուշիի տանկ հուշարձանի մոտ մարզիկներին հանդիսավորությամբ դիմավորել են Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Սրյանը, սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանիելյանն ու մարզիկների հարազատներն ու երկրպագունները Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Կունգֆուի եվրոպական առաջնությանը տեղի ունեցած միջադեպի տեսագրությունը օրեր առաջ տարածվելով համացանցում ցնցել էր կայքեջերի օկտատերերին, մարզական հանրությանն ու մարզասերերին։ Միջադեպը մեկ անգամ եւս ի ցույց դրեց մեր վայ հարևանների վայրագեությունը։ Արցախցի մարզիկներից գրած բարդությունը ադրբեջանցիները փորձեցին մեղմել խաշնարածին վայել ձեռագրով, մահակներով ու երկաթաձողերով խմբովին հարձակվելով մեր թվով քիչ մարզիկներին։ Պատմում է Արցախի ուշուի ֆեդերացիայի հիմնադիր Կարո Քեբաբչյանը։ Ադրբեջան եկածեր 40 օքիով, մերոնց թիղը Ղարաբաղից գիտեք 5-6, սաղ 9 օքի էինք մենք, բայց մեդալների քանակով եւ մագարտակով մենք եղանք աչքի ընկնող բեդությունը, բայց ավելի էս մեկը արժեք ունեցավ փարոյական, քանի ուշուն մարդարվեստը փարոյական արժեք է, մարդը գոպտե առողջ մարմին, արթուն միտ, մագարտակը ստեղ մարզացեի մեջ։ Ադրբեջանը ավրեց, բղձեց այդ կունգֆուի փիլիսոփայությունը եւ ադոր համար դիսկ դիսկավիտացիա, այսինքն ինքը զրկվեց, այլևս ոչ մեկ ձևով հիմա այս տարի չի մասնակցի, բայց մենք պիտի աշխատենք, որ երբեք այլևս Եվրոպայի կունգֆուի մրցույթը նա չկարողանա մասնակցել քոնի տարիներով, որ իմանա, որ այսօր ամեն բան գլուխ կտրելով, մարդը սպանելով դու չես հրաշակին խապել, մանավանդ եվրոպական մագարտակի։ Միջադեպը չի ընկճել մեր մարզիկներին։ Նրանք շարունակել են մրցապայքարը եւ հայրենիք վերադարձել փայլուն հաղթանակով։ Ուշուի ֆեդերացիայի մարզիչ Արմեն Ղահրամանյանի ներկայացմամբ Մենք մասնակցել ենք 40 կիլոգրամից մինչև 70 կիլոգրամ քաշային կարգերում, մասնակցել են 5 հոգի, գրավել են 4 ոսկի եւ 1 արծաթ, բարձրացնելով մեր երագույնը ամբողջ աշխարհում։ Թուրքը ինչպես միջդիա թուրքությունը արեց։ Դավիթ Պետրոսյանը, ինչպես գիտեք, թշնամական 5 տանկ եւ 1 հետևակի մարտական մեքենա ոչնչացրած Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի ասպետ Մարատ Պետրոսյանի հարազատ եղբայրն է։ Թե որքանով է նրա ով լինելու հանգամանքը պատճառ հանդիսացել միջադեպի համար, Դավիթ Պետրոսյանը դժվարանում է ասել։ Միայն նշում է, որ թեպետ առաջնության առաջին իսկ օրից ադրբեջանցի մարզիկների հետ հարաբերությունները լարված են եղել, այնուամենայնիվ այսօրինակ հարձակում չէին սպասում։ Բոյի ժամանակ երրորդ 4 ռաունդի վերջումներ ես իրան խփեցի, ցավարը ստոպ է տվել, քանի որ ադրբեջանցի մարզիկը չէր կարող մեր շարունակել։ Նրանց բալեշիկները ինձ վիրավորեցին եւ ես մոտիկացա նրանց, ես էլ նույն կերպ պատասխանեցի իրancs ու այդտեղից սկսեց այդ ամեն ինչ։ Արցախի կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը շնորհավորեց մեր մարզիկներին ասելով մեր հանրապետության բոլոր բնակիչների անունից ես ցանկանում եմ շնորհավորել ձեզ մեծ հաղթանակի համար, այն որ դուք այդ դժվարին պայքարում կարողացել եք արժանանալ մեդալների, այն որ այդ մրցումներն ընթացել են բավականին ծանր պայմաններով, այն որ դուք հանդիպել եք մրցումներում մեր հակառակորդի թիմի ներկայացուցիչներին, որոնց համար դուք ոչ թե մրցակից եք, սովորաբար սպորտում լինում են որպես մրցակիցներ, որպես հակառակորդներ, բայց երբ որ արդեն իրանք նկատում են ձեր մեջ որպես ճշտամու, այդ ցավալին սա է։ Սպորտի բնակավարում չպիտի նման բան լինի, որտեղ սպորտը դա ազնիվ մրցապայքար է եւ միշտ հաղթում է ուժեղը, ճարպիկը։ Եվ դուք ցույց եք տվել, որ դուք ավելին եք, դուք գերազանցում եք բոլորին եւ այսօրվա парքը, որ դուք հասնելու դրան, մեզ բոլորիս ողջավորում է։ Եվ բոլորիս անունից ձեզ մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ։ Ադրբեջանի թիմը ոչ միայն խայտարակ պարտություն կրեց, այլև կորցրեց իր երկրի պետական դրոշը։ Այն հայտնվեց տանքու շարժանի մոտ տեղի ունեցած միջոցառմանը եւ որպես արժանի հատուցում ոտնակող արվեց ներկաների կողմից։ Իսկ Դավիթի ու Մարադի ծնողների հպարտությանը չափ չկար։ Նրանց երկու ворթիներն էլ թշնամու մոտ վախ ու հիստերիա են առաջացնում։ Դա ворթիների հայրենասեր դաստիարակության ամենաբարձր գնահատականն է։ Յուլիա Վանյան այսօր Մայիսի 14-ից 15-ը արտաշատում անցկացվել է ատլետիկայի հանրապետական հուշամրցաշար, նվիրված Գառնիկ Ղուկասյանի հիշատակին, մասնակցությամբ Երևանի, Հայաստանի մարզերի եւ ԼՂՀ մարզիկների։ ԼՂՀ ատլետներից 800 մետր վազքատարածությունում երկրորդ տեղ է գրավել Ստելա Թամրազյանը, երրորդ տեղ Անգելինա Ավակյանը։ Ստելա Թամրազյանը երրորդ տեղ է գրավել նաև 400 մետր վազքատարածությունում, ապարգևատրվել մեդալով, պատվոգրով եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է կարկոտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարևմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 13, ցերեկը 18-ից 22 աստիճան, տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումն սպառված է։